urteko lehena eta zazkena biztan eta urte berrian, osasuna, maitasuna, askatasuna, bon batzuek maitasuna kentzen dute, amodioaren eh, frustratu batzu izan behar dira. Eta bai, mezuen eguna zen, atzo eta egun, eta ondoko egunak ere ala izango dira. Eta hitz jokoena ere ez dakit, kanetu zian berdin, eh, eh urte berion ordez, eh, ezur berion, urde zerion, edo gezur berion Betiko momentu bitxi hori, eta mesuen errituala, eta behartua ere pixka bat, eh, horren eh, jokoan ere, lehenago telefonatzen zen, edo ostatuan sartzerakoan auzoari urte berriona opatzen zen. Orain, mezu kolektiboak bildatzen dira, SMS-ez edo aurten gehiago WhatsApp aplikazioaren bere bidez ere iduriz. Hala zenbakietan zer agertzen den SMS-ak galdu du bere eragina. Gaizo SMS-a. Eta biztan dena sare sozialak. Facebook hori alde initzetan mesuri. Urte berrion deneri oberena opadi zuet den dena edera izan dadila maite zaituztet. Vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime kaizo Katrin Laborde, bon, biztan hor, ez da um, urte berriko mesua, baizik eta bere azken, azken, azken eguraldi saioaren aurkezpena. Berak sare sozialik gabe bere mesua pasarazten du. Bere azken eguraldi saioa aurkeztu du, Kristin Labordek, TFNN, eta uh, unkitua zen. Era, maitu, era maiten zaituztet nerekin, ahantziko nauzue, nik ez maite zaituztet iduridu bere hil mezua idazten duela. Eta orduan, zain dira zuen urteko deliberoak. Eta bai, hola da ere urte berria hor da, beraz behartuak ziste, urte berri on erran ondotik, kurutzatzen duzuen guzieri ere, hori, hilabete bukaera arte gainera, ondoko galdera hau da, zain dira zure aurtengo deliberoak. Ale, eh, presio pixka bat, eh, hori falta baikinuen nuen bakantzen ondotik. Aurten nire auzoarekin txintxoa izanen naiz. Ez dut gehiago txokolatea untzia usorik janen. Ez dut zigarreta... Zigarreta erretzen galetuko dut, hobeki Bon, lasai ez nahi zor zuen beldurtzeko. Ni kontseilu bat emanen dautziet, nire kaderaren gainetik eta mikro hori eskuen artian baitut, dekonexioa. Elkomri lege horrek, bakizue, ekartzen duen gauza, on bakarra berdin. Koitzizte, elkomri legea. Urtarilaren lehenean aplikatuko baita, bakizue, eta behatzi iru artikulu erabiliz inposatua izan den hori. Ebe elkomri legedian sartzen da ere deskonexioaren eskubidea. Berroita mar langile baino gehiago diren enpresetan, erabilpen numerikoa mugatuko da. Bordean ordean, zutan da, eh? bai diabearen aldetik edo buruzagiaren aldetik, baita langilearen aldetik ere. Nezu, pertsonalak, eh, pribatuak, eh, ez dira erabili beharko. Bo, negoziaketan da, eh? langile eta buruzagien artean. Baina no, helburua da, pausa garaietan, bakantzetan, lanetik osoki deskonektatzea eta ez zuen buruzagiaren mail bat eskuratzea. Etxean, gozoan ziztelarik, justuki zuen txokolate untzia, osoki usten ari ziztelarik, ondoko hasteko lan zerrenda bidaltzen dautzen e-mail epizu hori irakurtzea eta horren behartu behartua izaite azkenan hori irakurtzea, beraz hori normalki bukatuak. Ala zer nuen aipatzeko eta bimila eta amaseiari agurre randute ere hainbat pertsonek, eh, musikari andana batek ere, Eta uh, betartean, uh, zerrendan ditugu, beraz aurten uh, zendu diren David Bowie adibidez, uh, Glenn Frey ere igeltz taldeko burua, bestalde Earth, Wind and Fire taldeko uh, kide bat ere hor zendu da aurten, Morris White deitzen zena, Prince artista ere zendu zen, eta beriki ere George Michael edota Um, uh, Michel Delpech, antzigabe Leonard Cohen ere aurten uh, zendu dena, ordean bon, ala, kantuño bat berdin, Horiek ere horretarazteko laster, kantuaren ondotik, uh, zer nuen aipatzeko? Ba, iraitzufia horre gurekin izango da, ez urrundu eh, urte astapen hontan eh, gure gorputza pixkat garbitzeko. Ondotik aipatuko dozkizet, estatu batuak eta zuen sare sozialak. Eta baian ere, lege berri bat baitute, zuen sare sozialen pasaitzak behartuak ziste poliziari emaita estatu batuetan sartzeko. I have changed my name so often I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai partizan deitzena kantu hau Leonard eh, kantari eta berroita beraz Leonard Cohen laro bi urtetan eh, zendu zela, zaroaren eh, zazpian, berak ere David Bowie bezala urten be zendu atera zuten hoien oien diskoa azken diskoa eta zo partizan kantua, hitzak uh, frantzian edatziak zantziren edo frantzese resistenziari uh, referentzia eginez uh, bigarren Garaian. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Ta informazio labur bat iraitzi itza eman aintzina benduaren ogeitik plantan jarri dute legedia estatu batuetan, elkarte batzuek saratu duten legedia, bizarik gabe heldu baziste estatu batuetarat, zuen Twitter edo Facebook kontu pertsonaren pasaitzak, behartuak zaiten altziste maitea, eta bai da mugak zaintzen dituzten eh, galderi positiboki erantzundu estatu batuetako gobernuak, oita emezortzi erioietako nortasuna giria baldin baduzue, adibidez, frantxe frantxez nortasun agiri bat balin baduzie, eta laro geita marregun baino gutiago dioitekoak balin baziste bertarat, hotx, bizarik gabe, galdezketa elektroniko bat berete beharko duzie, eta hor, galdetzen alko dauziete, zuen Facebook, zuen Instagram, Twitter, vain edota YouTube, kontuen pasa itza. Hala, informazio bat, jakin ezazien. Are guazen egin zina, ire baita. eta itzeta urtea hasten dugu gurekin baitugu iraitz zufi aurre atxalde hon. Atxalde hon. Akituan izain uste dut. Eh, sobera festa Aste buruaren ondotik, eh, sobera urpilda urta txorten uste dut. Ba urte berri iraitz. Urte berri hon, bai. Entzule hori ere botatzen duzu nahi baduzu, zure eh, segitzaile eta fan guzieri iraitzen zuten zaituzte. Urte berri <laughs> Bo, Eta gire hortan, <laughs> gelituko gira atxalde honetan, ba, bo, lasaiki urte hasteko, baina eh, bon, batzuk eh, tripako miniak okango ituzte berdin eh, egun hauetan, eh, bezala pixka bat, sobera jaten baitugu pesta hoietan, uste dut soberaitza eh, sobera hitza mm, horrekin ados girela jaitz, ez? Soberarekin bai eta jaten eta edaten ere bai, ah, bai. haitzik gabe. Zuk baituzu. Ura. <laughs> bai, bai, bai, sobera, bai, biztan dena, kasik eh, amak egunez, jaten dugu, uh, kalkulatzen badari bidez kalorietan, behar baino, hainitz, eta gehiago, eta beraz, bai, sobera. Mm, eta, bo, azkenean ere gure tripa ez da usatia, urte guzian ez dugu lako usaiaik ere jateko, enfen, batzuek bai, binan. Batzuek berkia, <laughs> Ez ez, baina... Gara, gure putzaren zat, piskat bortitza dela. Piskat bortitza da, bai. Enbe jauzu, dena jateko, ze dena da, dena naizta subera izan, bonbe, bazoaz, burura ino zure azita, eta ondoko platera ere berri hartuko duzu, baina zure gorputzak pixkat hori bortizki hartzen du, ordan, erreakzio normalak agertzen dira. Bai, ba, fe, <laughs> akidura seinaleak, ez bada eritasun bat, bat zuentzat, baina adibidez egia da urte bukaera astapen horietan, direla askotan epidemia famatu horiek, gastro eh, mm. horiek, <laughs> eta horiek justuki eh, eh, jaten dugun eta edaten dugun uh, elikagai horietarik uh, eldu da bai. Gure gibela unkitua da, gure gibela, estomaka. esteak, estomaka, dena bai, eta egia da, uh, gorputz hori fite behiz berdela konpondu, eh, segitzen baitu, demorak joaitan, eta jaten eta edaten segitu behar baita ere, beraz, bai, ea lortzen dugun, Eh, laguntzatxo bat emaiten uh, eh, pozoi uh, eh, hmm. mirakuloso batzuekin. <laughs> bai, sorgin pozoinak. Sorginak, bai. Hori da, pixkatan eginen aipatu txaldeuntan, uh, be, ala, gure gorputz berpisteko eta berriz sendotzeko eta sanotzeko ere er, berba berriz erraiten dut, menen berba dianik uh, sobera pozoin zen ere. Uh, ordean, tripako minentzat, liserik eta laguntzeko, garbitzeko, Zer bai, Lehenik egin behar dena da garbitu. Beraz, eh, garbitzearekin ezan nahi du ustu. Mhm. <laughs> Eta bon, lehen lehenik ura edan behar da. Gero ur hortan, eh, hainitzetan uh, uh, <clears throat> kontseilatzen alda, dibidez, zartzea zitroina, zitroin duxa, edo tisana, beroaren eh, ezagiz, baina zitroina bizikiona baita justuki uh, sistema digestibo guzi hori estimulatzeko eta parasito guztien hiltzeko, mm. beraz zitroina gara orain urte osoan atxemaiten aldela eta tisana batean jursa erantzi edo uh, tisana batekin zitroinarekin eta gara aski guzoki edaten aldela eta augek ere goxoki edaten dutela hori. Bitsida, gero, eh? zitroina, mm, gara, aziditate hori ezagutzen baitiugu uh, eh, bai, zitroinari. Bai, gero, parasitoak eta hor direlarik, eh, mm, eh, hor uh, dire, justuki maite dutelako giro uh, ez nuke ganen azukretua, baina graxatua, eta jatetun gauz hainitzek graxa dute mm -hmm. eta maite dute giro hori, eta gire horren uh, eh, hausteko, beber da urkakoa, eta beraz aziditatea berda, eta zitroinak hori badu. Ados, bai. ordean, eh, ura zitroinaikin, alaz... Uh, Adibidez, bai, batean, edo hori da. Goizetan, piskat, garbitzeko hori dena, bai. ados. Gero egia da eh, garbitu eta ustu ondotik behar dela berriz lagundu eh, sistema digestibo hori berriz egiten, mm -hmm. uh, erregulatzen, eta horrentzat adibidez biziki hona da sarpota, beraz adibidez sarpota erantzten alda salda egiten delarik, pohua ere biziki hona da, beraz hor uh, salda, uh, saldan, ezartzen alda sarpota, pohua, Eh, eta orain sasoineko produktu bat azalorea eta azaguzi horiak ba, mamisten mhm. dena. Mm Garbitzen eh, dute. Garbitzen dute. Hori da hori janen baina egia da produktu horiek sasoinekoak direla mhm. eta biziki honak direla, egeski jaten aldira eta horre eh, denak, saldan, osorik, mixaturik edo, baina egeski eta egia da horiek ere garbitzeko gauza hortan eta erregulatzeko sistema hortan laguntzen dutela initz. Bai. Mhm um, bada ere uh, zenta gibelaren garbitzeko eta pixkat uh, akitua da ere olako ehm, ba, fari, baskari guziek ilan uh, eh, erradia jatea, erradi beltza jatea Erifau <laughs> beltza, bai? Erraiten da horrek ere on, ontzen duela eta laguntzen duela gibela ere uh, bai mm. ege fau beltza biziki hona da gibelaren zat, justuki. Mhm. Uh, eta hori ere, uh, jaten alda edo gordinik, entzeladetan, eh, fin, fin mozturik, edo saldan ere, beti berdina, uh, bai. sarturik, uh, ala, emaiten du gainera pixkat uh, piper gustu txo bat ere, baina uh, biziki egeski jaten aldena, eta hori ere, esasoineko uh, bai. produktua, beratzegia da, uh, atxemaiten aldela denetan. Mhm. Besteik, baduzia? Besterik, be, eh, berdin, gibelaren garbitzeko, bai. gibelaren laguntzeko, justuki, menta. Hmm. Eh, ainitzek mm. Eh, zagutzen dugun produkto bat, berdin, menta ostoak uh, edo idortu, edo zuzenan uh, tisana batean uh, ezagiz, hori biziki uh, onda ere eta bereziki ere uh, ezofaz horrek ere laguntzen duz, azken fin, zerbait jaten uh, dugularik lehenik ezofaz pasatzen da, eta hor ere uh, mentak uh, goxatzen du hori dena. Baita azken igotzen dira ere estomakaren nola egiten dira... Bai, aziditate eta horiak, bai. Eta igotzen dira ere zintzuk eta hor eh, aziditatea ere senditzen da. Bai, bon, igotzen ditela egan nahi du, ala ere, azpikoa aski minberatua dela, eh? baina, bon, ba, normalki, uh, ari bagira benetan uh, sobera jateaz eta edateaz, eta mm -hmm. goiten bagira jende normal uh, eritasuna ipatu gabe, normalki ez dira inbeste igotzen aziditate horiak. Eh? Hori da, bai. Ez, eta gero beste uh, produktu bat ere ona dena, bon, beti berdin garbitzeko gauza hortan, ez hori da gehi bat, dira Eh, adanak eta udareak. Ah, bai, udareak. Ara, bai. Hmm. Uri ere, zagaizki. Gero, eh, bada ere beste teknika bat iduriz, Eh, bo guai berantegi da, baina uh, eh, afariak aintzin, uh, eh, afaria undi bat egin aintzin, uh, oli, um, bai, oliba, oliba mm. olioa mm. berdela edan bikoilara edo pixka bat tapiza bat sortzen baitu estomakan. Bai, bai, bai, badira, ba, ba gero badira gauzainitzola, eh, batzuek janen dautzute ere, bon, bada olio jena, olio hori surgatzeak ere batzutan apetitua jausten du, beraz gutio jaten da, mm -hmm. bon, pff, nizik usten egia, koilara bat olio edaten uh, olako bazkari edo afari goxo bat egin hain zine. Eh. Batzuek janen da utzute ere olako uh, uh, da, tripa betetzeak eginta gero ongi dela bizpairu egunez ez deus gehiago jatea eta hurra bakrik edatea, mm dieta delako bat. Hori ere uh, badiraldekoak, badira kontrakoak, ez dut pentsatzen... bat batean animaleko lana eman estomakari eta berriz gelditzea bizpairu egunez eta berriz hastea gero poliki poliki hon egiten duenik Bon, gero bako uste bat, batzuak ere maite dituzte egitea purz dela koliek, eh? hori eh? adibidez garbitzearen da, baina uh, bon, hor biztan dena, produktu naturalak erabiliza albezain bat. Eh? Bai, zenta, gero ustearena ere badira manera desberdinak, baina zure barneko uh, flor hori uh, ez duzuan deatu behar ere. Hori da, eta gainera, gorputzaren usteak ere, uh, nahi dut, uh, ondorio batzuk ukaiten alitu, kalte zaiten aldirenak, eh, tentsua paltze bat, eta kasu egin behar da, ez da, edo zein gauza egin behar ere, mm -hmm. da, tisanak edanez, gutio janez, um, mm, uh, ba, nahi dut, komunera joiteko, kaka egiteko gauza gauzak janez uh, garbitzen da uh, gorputza poliki-poliki. Gainera egia da sasoina hortarat doala, eh, neguan egia da saldak ereski jaten direla, uh, azaguzi horiek hor dira, uh, fruituen aldetik ere uh, udarea, ranat, atxemaiten aldira olako fruituak, beraz, bon, nik eh, gehiago uh, goxo egiten den eh, garbitze hori uh, mm. nuke, justuki ahiskurik ezartzeko eta benetan uh, gorputzari ez behortizkeri bat gehiago erasteko geldituz diaten edo uh, purga bat eginez, baizik eta justuki uh, produktuak uh, aldatuz eta kasu emanez... Mm. Gero, nik uh, azkenean hori, eh, batzuk egiten dute, bi eguneko baragualdi bat, bai. jangabe, bai. eta Nik uste dut ez dela ere ideia jatsaka, bon, ez dut inoiz egin, eh? ordean hola mintzoniz, baina entzun baitut ere batzuak egin izana, eta horren inguruan eh, diren ere eh, eh, teoriak, edo uh, azkenean gorputza osten duzu bakean ere eta ez duzu kanpotik deus eransten zure gorputzari eta zure gorputza berriz eh, bakarrik e, egiten da eta berriz indartzen da ere eh, bai, jat bai. gabe. Egeiten izuna badira... Ongi egin ikibistana kasu behar da. Eh? Ah, jaten gelditzen zirarik, jaten gelditzen zira. Gero, ez dut pentsatzen on denik zerbaiten gelditzea hola bapaten, ez gorputzak elikatua izan behar du untsa funtzionatzeko, izan gorputzak fisikoki, buruak, pasatzen baditu zubizpairu e, egun goxe, eta hori gertatzen da, eniz jaten duzularik zure estomaka unditzen da, ez da elastikoa da, mm. eta beraz goxe afiteago heldu da, beraz pasatzen baditu zubizpairu egun goxe, eta azken finan hiru egunen buruan berriz hasten bazira zer nahi jaiten, zenta sobera goxe zira, ez dut pentsatzen ekilibrioaren aldetik oreka on bat denik. nire ustez, jakin behar da gorputzari bortitza izan ondotik, ebe goxotasuna emaiten, eta goxotasuna emaiteko badira produktu hainitz, bizikonak direnak, eta repikatzen dut sasoinekoak, naturalak, eta horiek erabiliz, ez dut pentsatzen, dieta bat benetan edo jaiten zuna barau aldi egiteak ez dut pentsatzen benetan hain on egiten duenik edo gauza hainitz aldatzen duenik. Mm -hmm. bon, hori gero bakotsak egin behar du eh, eh, sinitzen uh, duen bai. bezala, ez da... Untsa aztertu zala ere, baina ikustekoa. Eta bon, bukatzeko berdin, eh, da, hainitz jandugula, eta berdin ez dugula hainitz kirolik egin ere, kirola edo gorputza mugitzea, gane te pixkat... Gorputza ere berpisteko eta honeginen endako, ere uh, eta estomaka berpisteko pentsatzen dut ere mugitzea, kirol pixka bat bai, egitea, ba, ibetzea, eh, korrikatea. Begiratu nuen justuki zenbaki bat, um, uh, noiz diren aurgeienak sortzen, iraila urri inguru urtan sortzen dira aurgeienak, beraz jana edu, uh, eh, gehienak urte astapenean eginak diren aurrak direla, beraz. Nahi eta fiziko bai, bai, bat bada eta uh, eragin aski eman kor bat duena hortik hilabetze batzuetara. Ados, home. ariketa, ariketa da, ez dugu eh, eh. hori da, bakoitzak berea, hori da, bai. Ados, Bome horrekin bukatuko dugu. <laughs> Zagatik ez, maitasuna, modioa, <laughs> seksua, <laughs> aurrak egin. Bome, iraitzu dugu horre. Bai, bikaila. Mil esker eta eh, urte berrian. Bai, urte berrian eta osasunon denei. Bai, urte eta Eta lasta hitz eta putzemankizunean, gure gomita Maior Koskarrat izango da cgt kidea, treinbideetako langile eta greban zena dena egun. Astelenero greban izango dira treinetako langileak, zerbitzu desberdinetakoak. Asteburuetan, eh, endaia, miarritze doni bane loitzune eta baionako txarteltegiak estea erabaki baitute, horren eh, salatzeko, beraz mobilizazioa negoziazioa abiatu dute, dola zonbait hilabete abiatu balin bada ere, uh, greba egunak hor um, berriki hasi dituzte, amaiorko gurekin izango da laster. Bostak eterdi mementuz Euskal Irratietan, berriak zurekin, Bernadetar gaina. Bernadetar gaina. Gaza elektrika, posta zerbitzu eta autobideak zerbitzu hauek dira kariotzen urteuntan, besteak beste, banketxek ere fresak emendatuko dituzte, guai sari erdago kionez ipareskoalerian gutieneko soldata hilabetean ameka euroz goitituko da, hegoaldean emendatzea ez da euneko batekoa ere. Benoa Amon Frantziako presiden gorako bozentzat alderdi sozialisteko aitzin bozentzat hautagaidena eskualegian izanen da astezkenean, bizi mogimendukoekin mintzatuko da donian eloizunen, aipatuko dazkoten gaietan, zer eta jon paleren hauzia, urgentzia klimatikoa eta soziala, iparaldeko instituzione berria eta bake prozesua besteak beste. Donazareko maite harakin etxeak eh, lau milion euroko investizamenduaren egiterat abiatua da, laurdenaren zat nunbeitan diru laguntza publikoak ukanen ditu, Donazareko lantzelaian plantatuko du 6 mila karatuko atelier berria, ama eta Bioxerri ekoizpenaren azkartzeko sedea du, mundu mailan merkatu berriak idekitzen baitira. Zuraideko errekartia etxea promotore batoi saldua izan zaio, tirabirak sortu ditu azken herriko kontseilutan horrek, eraikuntza hori lau hektara lurrekin herriko etxeak erosi zuen 2000 bederatzean, kasik zazpion mila eurotan, eta orai hauzapez behiak, hirueun mila eurotan saldu du, opozizioaren arabera presioa merkea, eta gaidera dako bizitzen, bizitegiak egiten ahaltziren, hau zapesaren zataldiz obra sobera bazen egiteko. Donibane garaziko garateneko trinketean atxalde guntan lehen partida Monsondarzek ere man du, Benezi, Berrogoi eta Ogoita Amairu, etzen txapelketako partida Monsondarz ari zen Miguel Torenaren ordez, hau minartua izanez, eta oraiatik abiatzen da txapelketako partida eskura eta simulan behen artean.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 John Pale, Bayonesaren hauzia izaren dalaizter, BNP Bankuan bat hartzeagatik. Hori, banko hunek enpresa eta beratzen dirua gordetzeko eta zerga ahalbezein guti pagatzeko ukan jokamoldea salatzeko gisan. Zer da fiskalitatearen iesa? Zer ondorio du gure eguneroko bizian? Hortaz mintzatzeko, gurekin izanen dira Anaiz Agire bizi mugimendukoa, Jakes Bortailu militantea bertzalea, Enrique Galarza, ekonomiako erakaslea Nafarroako Unibertsitatean. Fiskalitatearen iesa aipagai, gaurko mintzalekuan Euskal Herratietan, ahatzeko zazpiontan. Prentsa, ipatzeko tenorea hitz eta putzen um, eta sarean edabideak zer dira zerta zari diren tenore hontan, Abiadura hondiko treina berrian, eperik baiko genean, 2008-2008 inguruan izanen dezakegu, izan dezakegu AHTA. Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen eta azpi egitura sailburuak errandu hau Espainiako energia eta jantza ministroekin bildu baitira, eta biltzekoak baitira ondoko astean, eta beraz hor Euskal Y martxan egoiteko epirik baikorena 2000 eta hogeita urtea dela azpimarratu du arantxa tapiak, eh, hori uh, loturik beraz berriak ere uh, beste ak ere egiten ditu. Iri buruei lotutakoak, or, uh, um, iri buruetan asartzeko, trainbidea ere uh, beste negoziazio batzu atela baitziren, eta uh, lurperatuz trainbidearen pasaia besteak beste. Berrian bestalde, Ieslariak titulu pean, uarteri eta zuloagari ajera unkigarria egin diete Atenasen. Bideo baten bidez ere ikusten alda haien ajera, ostiralean askatu zituzten, hauek dira Grecian igumeni, eh, igumenitxako barkatu ausitegian deklaratu notik ostiralean aske gelitu zirenak. Joen astertean Grecian atxiloturiko bi euskal ekintzaileak dira Begonia Uarte eta Mikel Zuluaga atxilotu zituztenan sortzi errefusiatu euskal erridatek tekartzen saiatzen ari ziren bi delitu leporatu dizkiete beraz, legez kanpoko imigrazioa sustatzea eta arduragabekeri lagia errefusiatuak eramaiteko erabilitako autokarabanak beharrezko segurtu segurtasun neugiak betetzen ez-ez zituztelakoan. Horri loturik beraz hemen berrian atxamaitenan etuzie esetasunak baita argian ere. Pozik egongo dira ofizialtasuna nahi ez dutenak Euskal Selekzioaren irudi bat eh, berrian Eusko Jaurlaritzako Kirol zuzendariak jakinarazidu gobernuak bilkura bat eginen duela Euskal Selekzioaren partidak izan dako ikusleko puru eskasaren zergatiak aztertzeko. Argian bestalde istripua izan da estatu batuetako erraustegi baten batean abenduan gertatu da hori. Euskal Herrian oargabean e, eh, pasabalin bada ere, eunka suiltzailea ditu ziren lanean estatu batuetako dikertzon erriko erraustegian abenduaren ah, zortzitik amagerat eh, izan den sutea itzaltzeko. Eh, Washington Post gunkariak aipatu zuen hori eta argiak beraz berriz hartzen du gaia hemen mistan da erreferentzia eginez eh, Gipuzkoako erraustegi proiektuari. Ezin dut gehiago eriotza duina nahi dut. Hau da beste titulu bat ere argian, Larraitz Samorro alegiarra da bera eta hori eskatu zion aizpari hain da haundia ela gaixotasunak eragiten dion sufrimendua. Hauzen, hauziren bere hitzak, esti ezin dut gehiago lagundu iezadazu honekin bukatzen. Hau dira beraz, eh, bi aizpen uh, historiaren uh, hitzak eta bereziki hemen horren ondotik eh, eh, sarean eh, eman du izenpetze biltze bat eta be, eriotz uh, eriotzaren autua egiten duten eriak laguntzeko eriotza duina eskatzeko sinadura bilketa abiatu du argian setasunak hortaz. Euskal preso politikoak espetxetik ateratzerakoan ukatu zitzaien diru laguntza jasotzen hasi dira hainbat Euskal preso oi beste titulu bat hemen argian, Espainiako gobernuak presondegitik ateratakoa jemaiten zaien langabezia laguntza jasotzeko eskubidea ukatu zien Euskal Presoeri bimilata mairuan, konstituzio zitegiaren eta inbat salaketen ondotik, beraz, uh, sorospen horiek ordaintzen hasi da. Eta Lujalde Elkargoaz, eh, Euskal Elkargoaz ere, argian Karolin Filipsekin egin Filipsekin egin Elkarrizketa. Eta zeintzuk izan dira urteko bost albiste irakurrienak. Eh, Kazeta eta media egiten du hori, bere webgunean zein izan diren bere gai irakurrienak. Euskaraz beraz Ibon Fernandez iradiren kasua eta elkarrizketa, Xavier Harinen elkarrizketa, Frederik Espainiak, edota Luusoko Polizia Operazioaz, eta media bazken lehen tituluetan edo lehen eh, gaietan irakurrienetan, Luusoko Usoko uh, eh, operazioaz eh, artikuluena uh, irakurriena barkatu Jean-Marie Maiaroren eriotzaz edota azkainen gertatu atxiloketetaz Beste gaietan kazeta puntu eusen iritzi artikulu bat. Hunkizin Euskal Herrialat, muskildiko osapesak uh, eh, intze zentroak eginduen ikerketa bat iburuz gogoetatu du. Lanak baserrietako guneetan eh, urtero jende kopurua emendatu dela dio. Ager garaik beraz siberoko egoera zausnartu du. Ala nola, eskualderat etorri direnak Euskaraz zer dioten azaldu du. Kazeta puntu eusen eta nordira Euskara ikasten duten helduak titulu honekin Mathieu Berger, Euskararen erakunde publiko lehen dakaria eta mm, amaia behiri uh, eh, aekako langilea ikusten dira inkesta bat eraman baita uh, be ikasle hoietaz justuki nordiren aekako ikasle oiek eh, eta bukatzeko prentsaitzuli hau zuduestekin eta teoria berri bat Titanic itxasontzia zaudatitulu nagusiaten ore untan. Eta be, itxasontziaren eh, onduratzea eh, izan balitz sute baten gatik. Galderazko ikurra eta beste informazio landesetan. Amar kilometroko autoleroak a irurogeita iru autobiduen atxalde untan. Eta hori eh, istripu baten ondorioz. Itz eta putz, telebista utz, irratia pitz! Hala, hola, dena badakizue, laster gure kilan aktualitatean den eh, mugimendu bat, uh, egun eh, greban ziren CGT-ko treinbidetako langileak, zerbitzu desberdinetakoak salatzeko, uh, be, baiona, miarritze, doriban eloitzun eta endaiako, salmenta guneak etxiko dituztelako asteburutan zerbitzu publikoaren babesa aldarrikatzeko, beraz, greba mugimendu bat abiatu dute, astelenero berrituko dutena, Amaior koskarat gurekin izango da. Orain aldiz, izaki gardenak taldearen kantu berri hau, oinak lurrean deitzen da. Hau da urte berria, beti bezain zahar darrai Minez eta iguinez esnatu naiz Egi handi egia irensteko ez naiz gai Zalantzak prez dauzkat noiz nahi Beldurrari beldu Ametxak ondo mugatu Itakak mapatik endu cine ci Zerutik ezin zaio Zeruari Oinak lurrean beti horiak indu digute Eta gukindarre zen gorputza astiro ondoratu den lurpean bizi arte Beldurrari beldu Ametxak ondo mugatu Itakak mapatik endu Zentsura lagun beti sinetxita dugu Zerutik ezin zaio Zeruari Begiratu Zerutik ezin bertsoek ekezi gaituzte Isiltasuna goratuz Geli egotea eta Egon kortasuna nazto Otsoek ekezi gaituzte Isiltasuna goratuz Geli egotea eta Egon kortasuna nazto story. Izaki Gardenak gazteizko taldeak disko berria argitaratuko du aurten, aurrerapen kantua ginuen hemen, oinak lurrean deitzen dena, atzo, beraz uh, proposatu du kantua usarean, bideo bati esker, ere, bideoan ikusten aldira, beraz, estudioan grabatzen kantu hau, eta diskoa Izaki Gardenak taldearena, belaste, aterako da fisikoan, ez dute oraindik zehaztu noiz, Eh, deitzen da oinak lurean bihotz eta disko hortan ere beste kantu bat bihotz deitzen dena Benito Lertsun direna berriz hartu dute. Momentu sarean behintzat eh, bi kantu hauek entzuten aldituzie. Bostak eta berroita zazpik asik dira segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. irratietan. Eta treinetako langileak eh, greban eh, gaur eh, ere asteleenero bezala benduaren hogeita seian abiatu zuten mugimendu hori hendaia Donibane loitzune eta baionako geltokietan txartel do salmenta gunean estea salatzeko eta be, gaur berriz elkarretaratze bat antolatu zuten Donibane loitzunen greba egunean zirela eta eta eta gurekin dugu CGT-ko kideden amaior koskarrat egunon. Egunon. Orduan egin duziego izuntan uh, eh, bat, doni bane loitzunen, hor eh, berriz ere beraz greba eguna duzue, astelenero bezala, ondoko astelenean berriz grebarako deialdia erabaki duzue segitzea? Bai, bai, hori da, gauza, eta lehenago, nahi nuen eh, rektori, eta jaduzu lehen abenduaren goita asian, askitzera mugimendua, baina mugimendua asko zen agotik asia mhm. zen. Bera, lehen bila bete asistuten uh, eh, eh, geltokitako langileak, eta abenduaren goita asian, aldaketa izan da, beste zerbitzuko langile guztiak bat bidela haien uh, uh, segiteko. Hori izan ah. da, ba, defentzia. Eta hor, eh, servizio guztiak girea greban uh, eh, geltokien eh, defentzeko. Mm. Horrek erran nahi du, zonbat grebalari ziztela? Haran, uh, ba, ba, nombreetan ezin uh, dizuteran, ezak guztiak, ukanetugu gaurko sifrak, baekegu gaur lan egin behar zuten uh, gidarietan, eguneko irurogoita bostak greban dira. Baiona eta Andaiako depote uh, tokietan, guretan. Eh, eta gero geltukietan, uh, eh, euneko behokoita maha kreban dira. Mm Hortan hor, erran bezala, gehiago deialdi orokorra eta denak biltzen ziztea benduaren hogeita seitik, lehenago abiatu den mugimendua eta kezka, azkenean, eh, txarteltegi hoien eh, hestea eta hor da zerbitzu, do urbileko zerbitzu publikoaren galtzearen kezka ere? Ba, hori da, bai. Ba, hor, proiektu bat... Endaia, dozunan egoitzen eta merriteko txarkeltegiak esteko haste buru guztietan. Eta deia, jakinez, deia urtegiak mugestu ikustela. Eta ez dira, haien ana ez da bakarrik txartelak saltzea, gehen bat da informazioa nahitea eh, jende, jendeai. Eta zerbitzu hori ez, ez dela gehiago izanen haste buruetan hor horietan. Mm Horrek nahi du ere lanpostu galtzeak abadirela? Uh, eh, bai, segituan hor la, lau lan postu eh, kendu zituztera. Mm -hmm. Eta hor, beraz, uh, greba hastelenero uh, eh, egingo duzula erabaki duzue, uh, pentsatzunt negoziaketak ere uh, e, do, abiatu direla, edo bederen zuen oaxa elarazi duzuela hortaz arduratzen direnei, uh, zein izan da hor erantzuna? E, negoziaketetan, uh, gure la gure nausien berri bakarrik asko nuntan. Eh, eta haien eh, haien uh, gauza izan da ez zutela ulertzen, zergatik zelan gen ez, ez zutela ulertzen gure keska. Eh, haien uh, zat ez zela importantziarik uh, gauzak uh, geltukiak ibikiak izaita. Dan hor, uh, uh, metuko izan da, baina normalki lunastean berriz izan dutiza elgarretaratzeak uh, eh, nahosien eta geltokitako langiren artean, eta ikusiko dugu zer zengo den segitua, baina no, momentukot ez da, ez da alde honera joaiten. Mhm. Zenta hor, hoien uh, argudioa zein zen zergatik uh, eh, etxi beraz gune horiek eta txarteltegi horiek? Hoien argudioa da bitiz bezala, ze uh, kostuak apaldu behar eta uh, eh, jaiten dutea uh, eh, entzat dira borna elektrikoak eta horiek uh, jendeak joetan aldirera horien ikusti eta uh, horren gutiago dutela jendeak baino. Mm -hmm. Baina ikusti jendeak uh, borna elektrikoetan bizitza informazioa haukan, handena esko koino ez dute bortzaz karta elektrikoak pagatzeko edo pertsona eta haek ez dute bortzaz gure urartzen nola entzinean, eta beste egitako jende bat ere ez dute izkuntza urartzen. Ez da guretzat erantzun aproposa. Hor, treinari begira eta esentzefari begira, badaulako beti uh, irudia, garai batez behintzat zerbitzu publikoaren uh, lekua zuen eh, treinak, gaur egun uh, galtzena lukeia treinak uh, bere leku hori? ikusten dugu bai gure azken urteetan hor zentzefak eh, duen eh, proiektu bakarra dela dilu proiektu bat ez dura gilza gutxiago eh, segitzen dura bai servizio publiko proiektua bai. mhm. Eta hor, noizko da este proiektu hori uh, bai honan daia, doni bane loitzun eta miarritzeko uh, txartel tegiena, noiz uh, estekoak dira? Be, hori urtahietik goiti, esteko esiberko eh, ditzateke, eta hor, horrein hasten da. Horregatik gu behi, eh, gure lantidekin ah, sartu dira borrokan, eta haiek dua ba, izbaitu da betea dizidamea uh, eh, hortan, baina ez entzumak izan gabe. Mm Eta hor, uh, goizuntan beraz elkarretaratzea egin duzia doni bane loitzunen, uh, deia egin zen joen astelenean, eta uh, be publikoarekin, erabiltzaileekin mintzatu ziste, nolako erreakzioak bildu dituzue? Goizuntan erabiltzaileekin ba, erreakzio askila saiak, gero erabiltzaileekin, e, guneroko uh, erabiltzaileak barakite ez dira greba denboretan uh, bai, bakarrik uh, arazoak zen zefa, maren ikun erokoan, eta kusente publikoa uh, apaltzen ari dila. Oan, haiek uberti mute egen bat. Mm -hmm. hor, gauk, gauk, gauk, gauk, gauk, gauk, gauk, da, gauk, gauk, ubertzen dute gauk, gauk, mhm. Ondoko astelenean, beraz, uh, berriz greban uh, izango ziste eta ondoko itzordua, beraz, uh, noiz erran duzu? Astean zehar berriz bilduko ziztela? Uh... Astean izango dira mikurak eno artean, eta gero guk guk izango dira erabiltzelea ekin informazioen Egon mugia uh, uh -huh. uh, ostegun goizian eta luna astelen goizian. Ados. Uh, eh, goziko seietatik goetik bia. Eta behitzen kongurugu biztasun lada bat, uh, ez duna astelean, eh, astelean, Ados, untsa, segituko duguna. E, eh, CGT-ko kide den amaiur koskarrat eh, gurekin ginuen erran bezala eh, greban dira astelenero eta gaur berriz erabaki dute beraz ondoko astelenean ere greban segitzea e, endaia duni bane loizune miarritze eta baionako txarteltegien edo salmenta gunean estea asteburutan salatzeko milesker. Dersketa. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Urteko lehen mintzalekuan, gauk fiskalitatearen iesa dugu aipatuko. John Pale, Bayonesaren hauzia izanen dala BNP bankoan haulki hartzeagatik. Hori, banko enpresa eta beratzen dirua gordetzeko eta zerga ahal guti pagatzeko ukan jokamoldea salatzeko gizan. Zer da fiskalitatearen iesa? Zer ondorio du gure eguneroko bizian? Hortaz mintzatzeko, gurekin izanen dira Anaiz Agire bizi mugimendukoa, Jakes Bortairu militantea bertzalea, Enrique Galarza, ekonomiako erakaslea Nafarroako Unibertsitatean. Fiskalitatearen iesa aipagai, gaurko mintzalekuan Euskal Iratietan, agatzeko zazpiontan. Eta itzetaputzen agurtzeko tenorea laste urbilduko da, seiak izanen baitira. Izaro kantariaren proiektu berriarekin usten zaituztet, Astelenak deitzen da kantu hau, bai, ez nahi zuhun joan bila, Astelena baita, gainera urteko lehena. Izaro! Ibergitan Astelena bat Astelena astelenak kantuarekin eta bere disko berria utera zuen berak ere. Joan den urtean... Zartaputze mankizuna eh, urtan, urtan bukatzen da gaur, bihar itzordua berriz, urteko bigarren mankizunaren zat. Aste artero bezala eta bostak eta seiak artean hori ere ez taldatzen. Seiak euskal irratietan.